Коренный Филипп Емельянович, 21 год. Белоянко Леонтий Матвеевич, 30 лет. Филиппишин Григорий Пантелеевич, 26 лет. Кирилюк Фома Устинович, 27 лет. Батаглюк Филимон Васильевич, 22 года. Белоус Сергей Тимофеевич, 36 лет. Киселенко Прокофий Корнеевич, 25 лет. Пунько Никифор Савович, 36 лет. Семенюк Лаврентий Авксентьевич, 23 года. Баран Филипп Петрович, 24 года. Шипочка Николай Филиппович, 50 лет. Поух Тимофей Степанович, 24 года. Посвятенко Сергей Клементьевич, 27 лет. Победоносная рабоче-крестьянская Красная Армия уничтожила на фронтах банды Врангеля и Петлюры, особое отделение, охраняя ближайший к фронту тыл, являясь органом Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией всех видов, уничтожит последнюю язву, мешающую перейти к мирному строительству всех бандитов и укрывающих их. Особое отделение будет расстреливать имущество их конфисковывать, а хати сжигать. Начальник особ отдела Чернобильський. Україна стікала кров'ю, ворог спішив напитися нею. Коротке навчання. Більшовиків у селі не було. Відпочивши з дороги, Яків зайшов до свого шкільного товариша Оникія Місюри, колишнього студента другого курсу Кам'янець-Подільського університету. Вирішили відновити навчання. До Кам'янця-Подільського прибули наприкінці листопада 1920 року. В університеті застали багато змін. Комуністи переінакшували навчальний процес. Зокрема, правничий факультет, на якому на початку року вчився Яків, перейменували на факультет соціальних наук. Викладали нові професори, бо більшість старих разом з ректором Іваном Огієнком виїхали за збруч. Деякі професори та студенти були заарештовані. Гальчевський з револьвером у кишені почав відвідувати лекції. Коли комісар університету видав наказ усім студентам-офіцерам не пізніше 15 грудня 1920 року зголоситись до комендатури, і встривожився, оскільки в університетській канцелярії були документи, які свідчили, що він колишній штабс-капітан царської армії, а це могло стати підставою для обвинувачення у контрреволюції. А тут ще й он, який місюра приніс вістку що про Якова розпитував син столяра з села Майдану Кавун, тепер начальник Кам'янець-Подільської ЧК. Тієї ж ночі обережний Гальчевський, не збираючи своїх речей та книжок, залишив Кам'янець-Подільський. Як завжди, мав при собі нерозлучного приятеля револьвера. Близько 20 грудня 1920 року дійшов до рідного села Гути Літинської. Додому зайшов так, щоб ніхто не бачив. Мама Мотря Іванівна, звичайно ж, зраділа, але в той же час і стривожилася, адже з літана вже приїжджали чекісти і допитувалися, чи не знає вона, де знаходиться її син. Залишатися вдома було небезпечно. Попрощавшись з матір'ю, Яків забрав раніше заховані ручні гранати та подався до дружини у брусленів. Але інстинкт і тут нагадував про обережність. Гальчевський добре знав, скільки козаків і старшин загинули через свою любов до жінки. Тому невдовзі молода дружина, яка так зраділа поверненню чоловіка, знову залишилася на самоті зі своїми невеселими думками. Дай Боже війни. Ще з грудня 1920 року окупанти почали посилювати гарнізони у Києві, Чернігові, Полтаві і Харкові. Те саме стосувалося і низки населених пунктів Київщини та Поділля, зокрема Жмеренки до якої перекинули з Гостомеля значну армійську частину китайців, а до Вінниці відправили 18-ту совєтську дивізію. Совєтська влада почала активно формувати особи отряди, в які відбирався особливо агресивний елемент 48, ї 57, ї 64, ї 81 ї піхотних дивізій. Чисельність кожного із спеціальних загонів коливався від 600 до 1,5 тисячі червоноармійців, а на озброєнні вони мали по 5-10 кулеметів та 2-3 гармати. На боротьбу з повстанством